Bai, beraz, hau eh, eh, aldaketa izanen da hortza izan, lehen itzuritik zerrenda guzia, pasatu da. Nola izan da zuen lehenbiziko jardukitzea? Bon, ara, eh, biztenta, jendean kontenta eh, ikusten altzela, eh? eh bere eta bon, gero hako eh? Berakigu lehen urras bat bezik ez dela guko nahi dugunaren zata. ara, goxoki hartu dugu hori dena. Ara, hain luzaz izan den eh, hauzapez baten ondutik, beraz e, bost kargualdi e, nik uste, egin dituen, Martin Elgek, nola ulertzen duzu zuen e, garaipena, zerk ekarri du? Bo, ez dakit e, zerk ekarri duen, e, menturaz e, nahi ekeria bazuen, e, indek bazuen nahi ekeria kambia menaren, ara, piskat. E, dut, aldut, jende argitzea, momentu baten burian, eh, ara, eh, bon, ara, ez dut zora horretaz mhm. nahi, eh, mm -hmm. behar mhm. dut, eh, alare erran, biziki unxap untsapastu direla gauzak, biziki goxoki, ez da, eta erduz historiak izan ez kampania denboran eta ez egun horretan, eta bon, uste dut, uh, alare azpimarratzeko dela, eta hainbat hobe, zenta elgarrikin behar dugu bizi, eta elgarrikin uh, behar dugu, erritipi hau kudeatu. E, Ordean, ara, egin dute e, autua, baina eh, emiki-emiki egina ditugu gauzak, ez ditu berri bat, e, ara, ufatuz eta mm. ofreiztarren e, genien. Mm -hmm. Kampaina dela diozu. Ege, azken momentuan agertu zinutela, zuen autagaitza, otxailean agertu zen, presistea gobernatzeko? uste dut baietz, naizta azken mementoan eh, deliberatu dugun eh, partitzea. Uste dut eh, bakotxak berak egin duela, egin azuela, jadanik bere burian lana. Uh, bakarrik da uh, azken mementoan partitu gira, baina lista bere ala egin ginoan. Ordean, jadanik horrek... Uh, Zaiterra nahi du, eh? diadanik hainit jende prezzen partitzeko eta bazakien uh, zeri buruz abian ginen. Gero egin ditugu uh, eh, hainiz bikura, hainiz, uh, eh, prestatu gira, baginakun uh, ze proiektu egin nuen ere eta biltzar publiko bat uh, antoratu dugularik, gela mukurre bete da, izan ditugu hainiz galdera, eta pentsatzen dut urbiduten jendeak ikusi duela gure taldea lotu zela elgarri, eta prez zela lanen arzeko, prez zela desafio ere maiteko, eta kusi dute, espero dut, eh, lapatinak bezala lotuko girela eh, gure aintzinean eh, izanen diren e, lan guztiek. Mm Zuen, zegendaren kolore politikoa edo aipatzeko, ba, abertzale batzu badira bahnean, hori ezinuka, ere zerrenda, zer da, abertzalea definitzen duzu, ezkerrikoa edo beste, beste izendapen batekin? <laughs> ez dakit, ez dakit, bakotxeak baditugu gure idaiak eta errespetatu behar dira bakotxaren idaiak. Ez gira, ez gira eh, gordeko, eh, hori eh, seura, baditu bere sensibilitateak, ez gira gordeko deuzen eh, gibilean edo neoren <laughs> aintzinean ere, biztan da. Eh, ez dut uste badugun, ara, etiketarik taldeak, ara, taldearen etiketa da hausartu. Hara, hori behar dugu egin, eh, eta erriaren, erritaren zat lanean. Gero, gero, bakotxak bere sentxibizateak baditu, eh, eta, ez da problema egortan, baina denek elgarrikin eh, arzia ginuen eh, helburua eh, eta ala mhm. dugu. Mm Ze aldaketa ekarri nahi duzu eh, ortsa izan, ze, ze gaietan gehienik lan egin? Bet denetan nahi bauzu, Hortako dugu uh, hartu izen hori, hausak Buskatzen eh, uh, itzen ginoen, uh, uh, erria, are, lo txipi batetan bezala sartzen zela, eh, kakotzen artean. Eta nahi dugu, uh, ara, hori espikatu dugu jender, eh, nahi ginoela buskatu mugiarazi, Ba proiektuak uh, gure baitana, eta horiek nahi ditugu uh, ere man albezen fite uh, plazara hori da gure helburu ez dugu nahi denborai galdu, eh, egin uzke, eh, ara, lehen mandatu untan berean, eh, hainiz proiektu plantan ezari, ez bani madira denak gauzatiak ere izaiten alko, oso ere, baina hori da materialki, baina bakarrik espirituan nahi egin uzke, hainiz mm-hmm. gauza kanbiatu gara, hausartze horrek, eta jender buruz joite horrek, behezkontzari gabe, dener buruz, Bona, ara, hitz uh, ederrak dira seguentzea, baina eh, entxiatuko gira gauzatzea albizein eh, mm. fite antolatuz. Proiektu konkretu bat edo, aipatzen al zinuken, nahi aski fite ikusi? Bon, ez dakit, ara, mintzatu gira eta aipatu ditugu eskola publiko, media, karikaren biden seurtatze, gazter buruz, aganoak biskat lagundu ere, Bon, ara, futbol taldea hori, eh? egin, eh, eh bai? Futbol taldea lagure entzurentzat. Eh? Bai, bai, bai. Eh, ezaguna da, uh, janoak bainan behar bada ez eskuale, ipar eskuale higuzian. Ah, <laughs> mm. <laughs> Oino ez dira ezagutu. Ez oino, ez oino. <laughs> Ara, enan, bon, ara, lan egiska eta karikaren arteko lotura, bon, Ara, hainitz mm. hainiz eta hainitz proiektu bat ditugu. Uh, Entxeatugu gira, albezain fite, martxan zartzea kutsi eze Eta ara, ara, entzatuko gira, mm -hmm. usiko. Elkargoko autetxi izan entzira, uzapez izendatua izan eh, ondoan, bai baiurriko poloan ere e, eh, izan entzirezte. Egitura horietatik e, zer duzu edo zer ekarri nahi duzu? Be, gauza, horze e, izan inguramen berri bat da eta anitz erri ere bizten da, binean guria zaiko gira, behar dugula, bon, jadanik eh, gure buria hor uh, erakutsi, eh, uh, partaide, aktibo gisa, eta nahi ginoke lehenik gure ganatu funtzionamendia, eh, biztan da, eh, onokon kanpotik ginen, nahi izta, bon, berat ikon puskera nola pastan da, hori bat, eta gero hor partaide hartzaile aktibo izana, Eh, gure proiektuen, eh, gure proiektuen eh, albezain urgun ere maiteko, laguntza gisa, hori badakigu ez dugula gorek gauzan egiten al. Hauzo erriken ere, ara, zendako ez juntatu beste proiektu batzuri, albezain laguntza gure ganatzeko, eta ara, ez da, ez da gehiago lehengo erri baten emaiteko manera bera, eta entxeatuko gira, hortan txartzea aldez Mm kontestu, aski berezi batean, eh, elzentziste erriko etxerat, eh, ez dugu baztegeratu usten ala, eh, egoera sanitarioa. Eh, autaketa, untsalaz, aste bat bahne egiten da, baduzi konsinarik horren inguruan, bilkura bat eh, eginen da, ez estatuko da, baduzu informazionerik? Bon, atzo zeurik uh, eh, etzen konsignarik, Uh, baginakien eh, normalki uh, boskak pasatuta ondoko aste buruan uh, behar dela egin, eh? uh, konsigna hori bazena, mhm. eta uh, onokoan zeurik ortara buruz abian gira. Gero, uh, bagdako mintzalditik lan da, nun uh, denak debekatiak diren, ergerretaratzen guztiak debekatiak diren, eta ez dakigu oino zeurik nola pastuko giren. Gu presgira, eh? prestatuko gira hori buruz, Abiatu, abiatu ditugu jadanik gure arteko e, era, e, eta benen bon ara, huai gehiago ez da deus zretxo eh, mm -hmm. Eh, ez elgar eta ez biltzar publikorik eta ez deus, horien ez dakigu inokoan, me ez dut kusten nola posible izanen den eh, hori egitea. Hmm. Ez zuen egian ez da bigarren itzulirik izanen, ala ere besteetan pusatua da, zei duritzen zauzu erabaki hori? Ez dakit, ez dakit, ez dakit, eh, neurzen dugun isusen denek zertan den eh, virus horren eh, edatzea. Hor hori neurri artiek ekartiek balin badira, xe hurrez ere bada badailala guk uste behinok gehiago. Ez dut, ez, dut pentsatu, ez dut pentsatzen nahi dutela panikatu jendea, Baina, pentsu dut, jadanik gudutenea artean dela, eta badailala. Hor Ordean, eh, eta biztan da ere, ez dutela hartzena, ez direla neurri batzu hartzen al, bakerrik eh, herri batzu itan, eta bestetan ez, eta ordean, eh, behar da errespetatu ahalbezen bat, eta biztan da, e, ditut, herriak nun biherren itzuri bat baden, mm -hmm. ez dela erres horren kudeatzea, eh? aski boska, boska, boska kaski luziak dira hola, aski denbora hartzen du jendera, implikazioa azkarra behar da, e, biztan da, ez dakit nahi egin dira, mena ipatzen dute kaina, biztan da ez dela errex, eh, hori eh? konfrenzen dute, ukonten gira jotako, talde mhm. guztia mm -hmm. pasturik eta diadanik zini eta beste gauza batetara pasteaz. Mm -hmm. leku batzuetan eh, abstentzionea iganda horren gatik. Zuenean, ortsa izan, justu zehaztuko dugu, euneko ama zazpikoa zela abstentzionea, 2008an baino, uh, apalagoa, amak punduz. Jamark, eh, osaf rehazteko milesker gure galder eh, erantzunik eta ba, kuraian eh, lanari lotzeko ez baitzizte eh, segur aski ere eh, egoera egitsenean ahri batzen egiko etxerat eh, egoera sanitarioa aipatuz biztan dena. Jamark, osaf milesker? Bai, milesker zier eta bon, nahi nuke justu baliatu eh, bai. eta antena eskertzeko orta iztar guztiak eta on, gure onduan eh, aizan diren eh, lanean aizan diren guztiak eskertzeko eh, gure listaren partetik. Ara, esker.